Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 11, 1943 Isinilang si Bishop Serio Utleg sa Solana, Cagayan. Pumasok siya sa San Jacinto Seminary sa kanilang lalawigan para magkuleo. Nag-aral din siya sa UST Central Seminary dito sa Maynila at doon niya tinanggap ang Licentiate in Philosophy. Nagamit naman niya ang Bachelor in Theology at Licentiate in Sacred Theology sa Gregorian University sa Roma. Nakamtam din niya ang Masters in Sociology sa Fordham University sa New York. Naging pare siya sa edad na 24 at obispo sa edad na 53. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.